Dear friends in Turkey, young and old, <clears throat> those of us who have been watching your struggle from outside Turkey, and in my case, for a few days in Ankara, uh, want you to know that once again you have ignited hope in the whole European continent. What you have done is extremely important because what it demonstrates is that young Turks are just as capable of resisting oppression from authoritarian democratic governments as Greeks, as Spaniards, as Portuguese, as Italians, as everyone. This courage that you have shown has also transformed Turkish politics we might not notice the changes for some years to come Evet şöyle diyor Türkiye'deki sevgili genç ve tecrübeli arkadaşlar. Türkiye'nin dışında sizin mücadelenizi izleyen bizler ki benim için Ankara'da geçen birkaç gün olmuştu. Sizlerin bilmesini istiyoruz ki bir kere daha tüm Avrupa kıtasında umudu ateşlediniz. Yaptığınız şey son derece önemli. Çünkü şunu gösteriyor genç Türkiye'liler otoriteryen ama demokratik hükümetlerin baskısından kaçınabilir. Aynen Yunan, Yunanistan'dakilerin, İspanya'dakilerin, Portekiz ve İtalya'dakilerin yaptığı gibi göster göstermiş olduğunuz bu cesaret aynı zamanda Türkiye'de yapılan siyaseti de dönüştürdü. Birkaç yıl içerisinde hemen fark edilebilir diyor bu değişiklikler Tarık Ali ama neslinizin sokaklara çıkarak otoriter hükümetlerin politikalarına tahammül etmeye hazır olmadığını göstermesi herkes için önemli de sakın vazgeçmeyin diyor. Evet bir başka konuya daha dikkat çekmek istiyorum diye hızlıca devam edelim. Evet ki bu da çok kabul görmeyebilir ama söylemem gerektiğini hissediyorum demiş Tarık Ali. Bazen kitlesel hareketlerdeki coşku ne zaman geçici olarak durulması çağrısının evet, gerektiğini anlamamızı zorlar yazarlar geçici kelimesini kullanıyorum. Bunu düşmanın sizi bozguna uğratmasını engellemek için diye eklemiş. Eğer hareketin alevi azalmaya başlarsa birkaç insan eylemlere gelmeye başlarsa sadece sanırım bazıları tarafından bu durum bozguna uğramak şeklinde algılanabilir. Ama şöyle devam ediyor. Eğer inisiyatif alırsanız ve zamanı geldiğinde sebebi her ne olursa olsun işgali yani okupasyonu bitirme kararı verip ama düzenli olarak buluşabilirsiniz. Ayda bir, ayda iki kere. Evet, gezi protestolarından sonra bir de ülkenin her yerine hala orada olduğunuz ve dayanışma korkmayı tesis ettiğinizi göstermek için yapın bunu. Geçmişte yaşanmış mücadelelerden öğrenilmiş bir başka önemli ders de e, düşmanımızın bizi bölmeye, çözmeye çalışmasıdır. Bizi rahatsız etmek için ajan provokatör derler. Bunun amacı birliği, dayanışmayı çözmektir. Yapılması gereken şey hepiniz sizin sorumluluğunda ne kadar çok insan birlikte aynı kararı alırsanız o kadar iyi olur. Bunlar yapılması zor olan şeyler ama bununla ilgili biraz uyanık olmanız gerekiyor demiş Tarık Ali.